karatu a cikin littafin muwadda wallafar babban malamin nan imamu malik ibn anasin imamu darul hijira idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen hadisi na 201 da aka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na biyu. da biyu kuma za mu tashi a farkon babi na goma sha uku a cikin kitabu sala malam ya ce babu a tashahudi fi salati wannan babi zai yi magana akan tahiya a cikin sallah tahiya a cikin sallah ah, abinda ake ce ma ne ta hiya haka muke ce mata da Hausa saboda tana fara da kalmar ta tahiyatu to sai bahaushe yake cewa tahiya an kira ta ta shahudi shaidawa domin a cikin lafazinta akwai batun shaidawa ba abin bautawa bisa cancanta sai Allah da kuma shaidawa cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne to saboda wannan shaidawa wannan shaida da ta zo a cikin lafazin tahiya din sai ake ce mata at-tashahhud Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa karanta tahiya a cikin sallah ba wajibi bane yana daga cikin sunnonin sallah yana daga cikin sunonin sallah don haka a mazhaban malikiya za mu ga malamanta suna saka karatun tahiya a cikin sunonin sallah da zaman tahiya din da shi karatun tahiya din suna kallon sunna ne a cikin sallah sai tahiya ta ƙarshe wadda ake yin sallama a ciki shi kuma suna ganin cewa zaman nan gwargwadon sallama da shi wannan farilla ne dan zaman da mutum zai yi gwargwadon ya sallama to wannan wajibi ne to wannan babi zai karantar da mu yadda ake yin tahiya yadda ta zo daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗansu hukunce-hukunce wanda suka shafi ita tafiya ɗin to hadisun farko wanda imamu malik ya kawo a cikin wannan babi wanda kuma shi ne hadisi na 202 yana cewa ƙala haddasani ya haya an malikin an ibini shahabin an urwata ibini zubair an abdurrahman ibn abdulkari annahu sami'a umar ibn khattabi wa huwa alal mimbar yu'allimu an-nasa at-tashahhuda yaqulu qulu at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu imam malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa ibn shahab shine imam zuhri shi kuma ya karbo daga malaminsa urwa ɗan zubairu shi kuma urwatu ya karbo daga abdurrahman ibn abdulkari annahu sami'a umar ibn al-khattabi cewa ya ji sayyidina umar dan khattab shi abdurrahman ibn abdulkari yake ba mu labarin cewa ya ji umar ɗan haɗabi wa huwa alal mimbar yana saman mimbari yu'allimun nasa a huda, yana koya wa mutane karatun tahiya a lokacin umar yana khalifa ya hau mimbari yana karantar da mutane tahiya ya ƙulu umar yake cewa Kulu ku ce in za ku karanta tahiya a tahiyatu lillahi tu lillahi a salawa tu lillahi a lafazin a tahiyatu lillahi suka ce a tahiyya kar gaisuwa take nufi a harshen larabci to suka ce duk wata kalma ta gaisuwa duk wata kalma ta yabo lillahi ta tabbata ga Allah duk wata kalma ta yabo da ka sani to ya ce a tahiyatu ai jam'u tahiyya jam'i ne na tahiyya wanda a tahiyya kuma yana nufin gaisuwa wa ma'ana ha assalam awil baka suka ce abinda ake nufi da tahiyyatu ko dai ka ce aminci ko ka ce wanzuwa ko kuma ka ce assalamatu min al'afati wan naqas ko kuma kubuta daga tawaya awil mulk waɗansu malamai kuma suka ce tana nufin al-mulk da haka a dunkule ka iya cewa duwata kalma ta yabo to ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka azzakiyatu lillahi azzakiyat suka ce su ne salihul a'mal su ne ayyuka na kaurai allati yuzakku li sahibiha ath fil akhirah wanda ake tsarkake wanda yayi su ake rubuta masa lada a gobe kiyama da haka azakiya tana nufin ayyuka na kwarai to duk wani aiki na kwarai lillahi ya tabbata ga Allah mai girma da doka shi kaɗai ake mawa ba a yi ma wani wanda ba Allah ba a ɗayi ba a ɗayi ba kuma ai ma ɗaba mina da ƙauni wa suna an yi suna bihi alallashi duna ma la ya liƙu bisifatihi a ɗayi ba kuma shi ne daɗaɗen zantuka daɗaɗen zantuka irin zantukan da ake yaban Allah da su waɗansu malamai kuma suka ce a ɗayi ba zikirullah shi ne zikirin Allah wakila waɗansu kuma suka ce al'akwalu saliha maganganu na ƙwarai kan du'a kamar addu'a wasana da aka ɗayi ba su ne daɗaɗen zantuka karatun alƙur'ani zikiri addu'a yabo to duka lillahi su ma sun tabbata ga Allah da aka ɗayi batu a salawat salloli biyar a ma huwa an min al-fara'id wannan wafi ko kuma suka ce ba salloli ba guda biyar kadai duk waɗin sallah sallar idi sallar juma'a sallar nafila sallar farilla su ne as-salawat to duka wannan sun tabbata ga Allah shi kadai ake mawa ba a ma wani wanda ba Allah ba assalamu alaika ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahamarsa wa barakatu da albarkarsa assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu nan da ya ce alaina suka ce yuridu bihi almusalli nafsun farko dai mai sallar walhadirina sai kuma wanda suke sallar tare minal imami, wal ma'amumina liman da mamu wal mala'ikatu da mala'ikun da ke wurin su ne assalamu alaina to mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi as-salihina hakanan amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai salihai bayin Allah salihai a wani hadisi manzo Allah ce duk wanda ya ce haka to ya roƙa ma duk wani salihin bawa a sama yake ko a ƙasa ya roƙa masa amincin Allah bayan wannan sai ya a shaɗu allah ilaha illallah na shaida ba abin bautawa bisa cancanta sai allah shi kadai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu haka kuma na shaida cewa annabi muhammadu abduhu bawan allah ne wa rasuluhu kuma manzansa ne to wannan haka da umar dan khattabi yake karantar da mutane ta tahiya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina yana khalifa a saman minbari wannan ya sanya ibnu abdulbar al numari yace wannan hadisin zahirin sa mauqufi ne amma lahu hukumul marfu'i sai dai kai cewa marfu'i ne ya ce domin sai na umar ya karantar da mutane wannan tahiyar ne a gaban sahabbai da yawa idan da ba daga bakin manzan Allah suka jita ba da wani sahabi ya ce ina ka jiyota amma shirin da sahabban da ke wurin kowa ya yi sai ya nuna cewa suna da masaniya umar ya jiyota ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dalilin ma shi ya sa imamu malik ibn anasin ya zaɓi wannan tahiyar a cikin lafuzan tahiya wanda suka zo daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik ya zaɓe ta da mutanen mazhabarsa suka ce domin sai na umar ya karantar da ita a saman bumbari yana koya wa mutane wannan sai yunin cewa su sahabbai da yawa sun ji ta kuma sun karɓe ta a matsayin tahiya da aka kamar ita ce ta yadda ta fi shahara a cikin sahabbai da aka ce sanya sai mazhabin malikiya suka zaɓi wannan domin akwai lafazin tahiya kamar guda shidda wanda duka manzan Allah ya karantar da su akwai wannan akwai ta abdullahi dan mas'udin akwai ta abdullahi dan abbas akwai ta aisha akwai ta abdullahi dan umar duk sun ta tahiya daga manzan Allah kuma akwai dan bambanci tsakaninsu duk da bambancin baya da yawa to a cikinsu malikiya sai suka ɗauki wannan tahiyar shi yasa wannan tahiyar in ka duba cikin risala ita mai ita abuja da alkerawa ne ya kawo a risala idan ka duba littafin askari ma za a ga wannan lafazin tahiyar ne suka kawo mafi yawancin littafin malikiya wanda suka zo tafiya to suna kawo wannan tahiyar ne ta sayin na'umar ɗan haddabi mun fahimta to kaga ita ce ake karantawa a tahiya ta farko sannan ita ce ake karantawa kuma a tahiya ta biyu yana da kyau duk mai yin sallah ya zama ya iya wannan tahiya ne yana da kyau duk wanda zai tuya na sallah ya zama tuya iya wannan tahiya ne Allah ya samu dace قال وحدثني an مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول bismillahi attahiyatu lillahi assalawatu lillahi azzakiyatu lillahi assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin shahidtu an la ilaha illallahu shahidtu anna muhammadan rasulullahi yaqulu hadha fi rak'atayn al-ulayayn waye da u idha qada ta tashahudu tashahudahu bima badalahu fa idha jalasa fi akhir salatihi tashahada kadhalika aidan illa annahu yuqaddimu Sun tashahhuda da yad'u bima badalahu fa idha qada tashahudahu Wara da an yusallima qala assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum an yaminihi summa yaruddu ala al-imami fa in sallama alaihi ahadun an yasarihi radda alaihi na hadisi na biyu a cikin wannan babi na tahiya hadisi na 203 a cikin littafin imam malik ya karbo shi daga nafi'u maula ibn umar a nafi'u yake ba mu labarin cewa anna abdullahi ibn umar abdullahi dan umar ya kasance yana yin tahiya fa yaqulu sai yana cewa a tahiyarsa bismillahi bismillahi attahiyatu lillahi da sunan Allah dukkan gaisuwa dukkan wata kalma ta yabo lillahi ta tabbata ga Allah as-salawatu lillahi dukkan salloli sun tabbata ga Allah kadai ake yin su az-zakiyatu lillahi duk wani aiki na kwarai wanda in mutum yayi ake tsarkake shi ya tabbata ga Allah kadai ake yin sa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar Allah da albarkarsa assalamu alaina mu ma amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah salihai shahidtu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah shahidtu anna muhammadan rasulullahi na shaida cewa annabi muhammadu manzan allah ne ya ƙulu sai ya ce ya ƙulu abdullahi da umar ya ce ha za firraka a taini haka zai yi wannan tahiya a raka'o'i biyu na farko waye da u'i za ka za ta shahudahu bima badalahu idan ya ƙara tahiya sai ya addu'a ya roƙi Allah mai girma da ɗaukaka gwargwadon abin da ya bayyana gare shi a lokacin na addu'a fa'iza jalasa fi firi salatihi haka idan ya zo ƙarshen sallar shi ta shahada nan ma zai sake yin tahiya ka zalika aidan illa annahu yuqaddimu at-tashahhuda summa yad'u bima badalahu anan ma zai fara yin tahiya sannan sai ya addu'a gwargwadon abin da ya bayyana gare shi ya buɗu gare shi fa'iza ka za ta shahu da hu idan ya ƙara wannan tafiya wa'ara da an yi sallima ya nufin ya sallama ƙala sai ya sake cewa assalamu alin nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina shi a wannan ruwa in an yi tahiya din an yi addu'a ma to sai kuma a sake maido wannan shaidawa din wannan shahada din sai a sake maido ta a sake maimaita ta to yace daga nan sai ya assalamu alaikum an yaminihi hannun daman sai ya sallama kenan summa yaruddu alal imami daga nan sai ya maido maliman da sallama kaga yace assalamu alaikum hannun damansa sai ya dawo assalamu alaikum ya dawo maliman mun fahimta fa'in sallama alaihi ahadun an tsari idan akwai wani hannun hagunsa wanda ya mai sallama kaga shi na hagunsa in zai sallama ai damansa zai jiyo kenan shi ya musallama to kuma radda alaihi shi ma sai ya mai domin sallamar shi assalamu alaikum mun fahimta to haka abdullahi dan umar aka ruwaito daga lafiyu cewa yana yin tafiya haka malamai sun yi maganganu akan wannan lafazi na tahiya farko dai zowa da bismillahi a farkon tahiya din to wannan da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce ba inda ya inganta manzon Allah ya fara tahiya da bismillah ibn albar ya magana makamanciyar wannan haka ma alhafiz ibn hajjirin askalani shi ma ya magana makamanciyar wannan da aka lafazin wannan tahiyar bai inganta daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ba haka a cikin tahiya din wajen shahadataini din nan za mu ga nan ma ya saba ma abubuwan da suka zo a cikin hadisi daga manzan Allah domin abinda ya zo galibi a cikin ruwayoyi duka wanda suka zo da tafiya ashhadu an allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nan shi kuma sai ce shahidtu allah ilaha illallahu wannan shi ma suka ce mukhalifun lilmarwi fil ahadisi sahiha wannan ya saba ma abinda aka roto a hadisai ingantattu bilafzi wanda galibi ya zo da lafazin Ashadu. Allah ilaha illallah sana ashadu anna muhammadan rasulullahi ko abduhu wa rasulu mun fahimta da aka wannan lafazi na tahiya da yawa daga cikin malamai sun ce bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai abin da za mu iya fahimta a cikin hadisin wanda za mu iya ɗauka mai aiki da shi shi ne yadda sigar yin sallama ga manzan Allah ta zo a cikin wannan ruwayar ga a hadisin baya mai aka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyu haka ko amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabin amma anan sai ya zo da lafazin assalamu alan nabiyu amincin Allah ya tabbata gare ka annabi amincin Allah ya tabbata ga annabi to wannan kamar yadda ya zo a fatihil bari cewa ya zo a wani sashe na hadisan abdullahi dan mas'udi cewa an samu canjin lafazin tahiya da umarnin manzan Allah tsakanin yana raye da bayar da suwarsa wancan assalamu alaika ayyuhan nabiyu lokacin manzan Allah yana da rai kenan assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka to wannan kafin din kaful kidabi ake ce mata kafin ta magana kenan wannan lokacin manzan Allah yana da rai kenan amma a wace ruwaya abdullahi dan mas'udin ya ce manzan Allah ya hore mu cewa in ya bar duniya to mu dinga cewa assalamu alal nabi to shi wannan ya zo a hanyoyi da dama kuma dukkanin sun zo hanyoyi ingantattu shi sanya Nasiru dina Albani rahimullahu ta'ala a littafin sa sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallama ya karrara cewa a yanzu da manzon Allah baya da rai ba za a ce assalamu alayka ba sai dai a ce assalamu alal nabi mun fahimta kala wa haddasini an malikin an abdurrahman ibn al-qasimi an abihi an aishata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat taqulu idza tashahhadta idza tashahhadati a tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu. imamu malik ya karbo wannan hadisin daga abdurrahman ibn al-qasim shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa daga aisha matar manzan allah sallallahu alaihi wasallam cewa aisha ta kasance tana yin tahiya kamar haka attahiyatu a tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina, wa ala ibadillahi as-salihina to kaga wannan lafazin shi kuma kaga a lafazin baya sai an fara yin sallama ga manzon Allah da salihan bayi sannan ake kawo wannan shahada ce yin ilmi amma wannan sai da aka fara zuwa da shaidar sannan sai aka kawo wannan daga baya shi ma wannan ya saba ma galibi abin da ya zo a cikin ruwayoyi na tahiya din mun fahimta قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن القاسم ابن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا تحشدت التهيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن, مح أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم كما أنك مرتبا يقول فزي إلي إلي لنبايا قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر الرجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وترا فقال ليتشهد معه قال مالك وهو الأمر عندنا imamu malik allah ya kara masa yarda ya ruwaito cewa annahu sa'ala ibn shihab ya tambayi malamin sa ibn shihab imam az-zuhur kenan wa an maula ibn umar haka kuma ya tambayi malamin sa nafi'u maula ibn umar imam malik fatawar ya musu an rajulin mutum ne da khalama ma al-imam fi salati ya kabbara sallah tare da liman wa qad sabaqahu al-imam bi raka'atin amma lokacin da ya zo liman ya riga ya yi raka a ɗaya liman ya riga ya raka a ɗaya ya yi raka a daya sai ya zo ya bi shi to yanzu idan liman ya raka a ta biyu ya zauna ta hiya shi wannan mamun raka a ta biyun liman raka a ta nauce a wure shi raka a ta ɗaya ce idan liman ya je raka a ta hudu ta ƙarshe wadda zai yi sallama shi wannan mamun a wurinsa raka a ta nauce na ta uku ko to ana yin tahiya a raka'a ta daya ana yi a tahiya ta uku kun fahimta to shine ma malai tambaye idan mutum ya samu sha irin wannan yanayin zai yi tahiya ko ba zai yi tahiya ba idan ya yi tahiya ya yi tahiya a raka'a ta daya shi idan ya je can raka'a ta hudun liman ya zauna ya yi tahiya ya yi tahiya a raka nawa a raka ta uku kun fahimci tambayar imama ne to shi ne sai tambaye shi a ya ta shahadu ma'ahufin raka'ate ni wal arba'i shin zai yi tahiya lokacin da liman ya zauna raka'a ta biyu da raka'a ta hudu wa in ka da zalika wutiran duk da shi a wurinsa shi ba mu wannan rakawoyin wutiri ne mara ne raka'a ce ta ɗaya da ta uku a wurinsa faƙala sai suka ba shi amsa da imamu zuhuri da nafiu suka ce liyata shahad ma'ahu ya ta hiya tare da shi ya ta hiya tare da shi zai yi tahiya duk da shi raka'a ta ɗaya ce a wurinsa duk da wacce raka'a ta uku ce a wurinsa ya ta hiya tare da shi sannan ma ka ga ai lokacin da shi zai tashi ya kawo raka a daya tahiya nawa zai yi shi sau ku zai tahiya shi ya yi wannan tare da liman ya yi tahiya biyu tare da liman sannan kuma ya tashi ya kawo raka a guda kuma ya sake yin tahiya ga shi tahiya uku ma zai a wannan raka a wannan sallar to sai aka tambaye imam malik ya tambaye suka ce eh ba komi ya tahiyan nan amma fahimta me hujjar su cewa yayi tahiya domin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma ju'ilal imama utan mabihi shi liman an sanya shi ne fa don aikoyi da shi a watarwa ruwa ya ce fala a alaihi karka saba ma limaminka da aka za ka bi liman a nan sai kai wannan tahiya din duk da kai sallar ka kaga ba implication ka kara tahiya guda ba to liman ya dauke maka kala maliku imamu malik ya ce wa kuwa al'amuru indana haka al'amarin yake a wurinmu a bil madina ce a garin madina wa haɗa min mala ne za a fi da hadis na maju idan imama da wannan ba wani saɓani tsakanin malamai don haka malamai suka ce mun gane wannan babi na tahiya ya ƙari a kamar yadda na faɗa lafizan tahiya ɗin nan sun zo kamar guda shidda amma nasiru bin albani rahimullahu ta'ala a littafin sa sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su duka guda shidda din wanda yake so ya gansa yana ya koma cikin wannan littafin sannan kuma malamai suna cewa irin wannan shi ake ce ma iktilafin saɓani ne na nau'i ta hiyan nan ana son inda iko ka iya fiye da ɗaya inda iko ba ka iya duka guda shidda ne sai ya zaman to kana cancanzawa in wannan sallar ta zo ka ɗauki ta abdullahi ɗan masudin ka yi misali in sallah ta gaba ta zo ka ɗauko ta umar ɗin nan ka yi in sallah ta gaba ta zo ka ɗauko ta aisha haka aka fi so amma idan ka iya guda ɗayan ma ya wadatas amma in son samu ne ka iya duka din saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu duk abinda manzo ya zo da shi ku karaba haka ibn Kayyim al-jawziya ya faɗa haka imam an ya faɗa cewa da ana so a dinga nau'antawa wannan karin in an yi wannan karo na gaba kuma sai ai wannan kuma abinda zai ƙara taimaka maka iya haka ɗin duka ɗan bambancin da ke cikin su baya da yawa su in ka iya guda ɗaya duk za ka iya saura kawai ɗan ƙari ne da rage mun gane to allah samu dace babu ma ya fa'alu man rafa ra'asahu ƙablal imam babin nan zai karantar da mu abinda zai aikata wanda ya dago kansa kamin liman ana sallah sai ka ji wani ya zo ba mu ne masu buki ana sujada sai ce allahu akabar zai tuwo sujada to kai kuma sai ka ɗauki wannan kabbar ko ta liman ce ya dago sai ka dago sai da ka ta haitse sai ga liman bai dago ba ya za ka yi to shi ne abinda wannan babi zai karatar da mu <laughs> <laughs> Allah sauka wata rana manzan Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya cikin yaran nan ko dai alhassan ko alhussein kawai sai ya manzan Allah ya sujada kawai sai ya zo ya hau bayan shi ya yi saukowa shi ko manzan Allah bai san ya yanke mashi wasan da yake a bisa bayan shi ɗin sai manzan Allah ya ƙyale shi kawai yaron kuma ya ƙi saukowa wani sahabi ya ce shi da ya ga an dade kawai abinda da zuciya shi ta bashi manzan Allah ya rasu ana cikin sujada din nan da aka sai ya dago don ya ga abinda da ke faruwa ya ce yana dagowa sai ya ga yaro bayan shi sai ya koba cikin sujada shi to shi ne imam malik ya ce babu ma ya faru marrafa rasahu kamlal imami babin me zai yi mutunan da ya dago saka min liman qala haddathani yahya an malikin an muhammad ibn amru ibn alkama an malihin ibn abdullahi as-sa'di an abi hurairata annahu qala alladhi yarfa'u ra'sahu wa yakhfiduhu qabla al-imami fa inna ma nasiyatuhu biye da shaidani wannan daga Abu Huraira Allah ya kara masa yarda sai na Abu Huraira yake cewa Allah allabi yarfa'u ra'suhu kaga wannan wanda yake dago kansa wa duhu ko yake sunkuyawa qabla imami kafin limaminsa sa fa inna ma nasiyatuhu biye da shaidani to makon wannan mai asunan nan nasiyar shi kadai tana a hannun shaidan ne nasiya asalin annasiyatu kwari masu wani gashi a nan gaba guda biyu to wannan gashin shi ake ce ma nasiya to sai aka dauko shi aka ista'ara shi akan mutum so idan an jingina shi akan mutum kamar ana ka san wannan gashin guda biyu kana ya kontrolin ah, kwarin da shi in ka rike mashi wannan to sai da kai da shi to idan aka nuna mutum wani abu ya rike mutum yana juya shi da kyau sai a ce ya rike nasiya din shi to abu huraira ce duk wanda za a ga yana rigar liman dukawa ko yana rigar liman ɗagowa, to kan shi ko nasiya shi a hannun shaidan take shaidan ke juya shi yadda yake so ma'ana shaidan ne yake sa shi ya ruku'u alhalin liman bai ruku'u ba ko ya sa shi ya dago alhali liman bai dago ba mun fahimta abinda wannan yake nufi anna zalika min fi'il shaytan in haka din aiki ne irin na shaytan kaga abu ne mai muni kenan ba a san mamu ya riga liman aikata wani aiki daga cikin ayyukan sallah ba ya dukawa da dagowa ba ce yasa malaman fiqh suke cewa mamu kala uku ne suka ce akwai abokin liman akwai kanin liman akwai wan liman sai suka ce shi a sunan shi abokin liman da wal liman akwai kuskure tattare da su wal liman ma akwai yadda sallar shi ma za ta iya lalacewa amma shi kanan liman shi sallar shi lafiya da wata ke waye kanan liman wanda bai yi sai liman yayi shi ne kanan liman abokin liman tare suke yi da liman ya ce ruku shi ma zai bi shi da liman ya to zai dago shi ma zai dago da liman ya tafi sujada bai barin ya je kasa zai bi shi wannan abokin liman kenan to akwai wanda ya fi su shine wan liman shi kawo saboda sauri ma yana rigar liman ne da liman ya tafi Allahu akbar zai ce ruku sai ya riga shi zuwa idan liman ya tafi sujjada kafin liman ya kai goshin ƙasar shi nashi ya ce ƙasa to wan liman malamai suka ce sallar shi ta yi amma idan ya riga liman kabbara haraba ko ya riga liman sallaba, to sallar shi ba ta ba kawai an gama ikama liman bai ce allahu akbar ba kawai shi ce allahu akbar to wa yake bi <laughs> kaga wannan shi dama can bai shiga sallar liman ba to bai da sallah wannan ko kuma an zo ana tahiya liman bai ce assalamu alaikum ba kawai sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah bai da sallah mun gane amma an zo ana tahiya ta ƙarshe sai ya ji kamar an yi sallama sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ji ba sallama ce aka yi ba sai ya dawo sallar shi ta yi ko ba ce ba sai eh? ba gane ta yi ba ya hoyi sallama eh? ba da gangan ba ba to ba da gangan ba ne ba sallar shi ta yi to kaga wannan yana daga cikin gabar da masu sallah da yawa suke kuskure wallahi wani sahabi ya ce idan manzan Allah ya ce sami Allahu liman hamida idan zai tafi sujjada ya ce gaba ɗayan mu kowa tsaye yake ba mai yin yunkurin tafiya sujjada sai manzan Allah goshinsa ya ji ya taɓa ƙasa sannan sai su biyo shi amma yanzu fa kana ce muna da gaggawa ne wani ma shi ya dama su yake ma a ga musulmai to za a ga liman da ya tafi sai ga da yawan ba musulmi shi kuskure ne allah ya ba mu ikon gyara ƙala maliku fi man saha fara fara asahu ƙablar imami fi ruku'in Ausu sujudin inna sunnata fi zalika an yarji a raki'an ausa jidan wala yin tazurul imama wa zalika kaɗa'un mimman fa’alahu da an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama kala inda maju ilal imamu yi utan mabishi falatak talifu alaihi wa kala abu hurairu ta alabiyar fa’u ra’asahu wa ya fi ƙablal imami inna ma nasu ya tuhu biye da shaidani imamu malik ya yi magana fi man saha mutum ne ya manta fara fa'ara asa husai ya dago kansa ƙablar imami kafin liman fin ruku'i awis sujud a ruku ko a sujada kawai ya manta kawai ya ɗauka shi kaɗai yake sallah sai ya dago sai da ya dago ya gan shi tsaye sai ya ga kowa ya yi ruku'u halimin ma bai dago ba ko kuma ya manta shi ɗaya yake sai ya ɗauka shi ɗaya yake sallah sai ya miƙe daga sujjada sai da ya miƙe tsaye sai ga limamin shi bai dago ba imam malik ce inna sunnata abin da ke sunna fi zalika a irin wannan halin an yarji a raki'an ya maza maza ya koma ruku ausa jidan ko ya koma sujjadan nan wala yantaziru imam ba zai ce barin jira liman ya dago ba ce barin jira shi tunda na riga shi dagowa barin jira shi ya dago ba zai ce haka ba wa zalika khata'un mimman fa'alahu imam malik ya ce in ma wani ya haka to yayi kuskure mai dalili ya ce li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala domin manzo Allah cewa innama ju'ila al-imama li yutamma bihi ana sa liman ne dan aikoyi koyi da shi wala tattalifu alai kar ku saba mashi wakala abu huraira ta sannan abu huraira ya ce allabi yarfau rasahu wa ya fi duhu kablar imami ma nasi ya tuhu biye da shaidani abu huraira ya ce wanda da yake dago da kansa ko yake sunkuyawa kafin limaminsa to wannan makwarkwadarsa a hannun shaidan take makwarkwadarsa a hannun shaidan take mun fahimta wannan shi yake nuna cewa haramcin rigar liman wani aiki kamar yadda ya zo zahiri a cikin wannan hadisi kun fahimta to allah shi da dau a jimhurin malamai jimhurin malamai sun tafi akan haramun ne yin haka mutum ya haka da gangan amma sallashi ta yi ya adata babu ramuwa a kan shi idan ka riga liman tafiya wani aiki ko ruku ko sujada ka aikata haramun a cikin sallarka amma sallarka ta yi ko ba za a ce ka sake ba in ka yi wannan sallar wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi wa zahiriya amma mutanen zahiriya da wata ruwaya da aka samu daga imamu ahmad suka ce idan mutum ya yi haka da gangan to sallar shi ta lalace suka ce sallar shi ta lalace inda gangan ya riga neman tafiya rukumu a malikiya sallar shi ta yi amma ya yi haramu ko da gangan ne amma a wajen mutanen zahiriya da wata ruwaya ɗaya daga sai ruwaya biyu da aka samu daga imamu ahmad suka ce babu sallah tare da shi so kunga sai mai takatsantsan da wannan allah ba mu ikon gyara babu ma ya faru man sallama min rakataini sahiyan babi na gaba zai karantar da mu abinda mutum zai aikata idan ya yi sallama daga raka'a biyu sallah zai yi mai raka'a uku ya yi biyu kunga zai tashi ya kawo ɗaya ko sai ya manta ya sallama ko sallah zai yi mai raka'a hudu zai yi biyu ya zauna ya tahiya sai ya tashi ya kawo biyu sai ya manta ya sallama mi zai yi idan mutum ya sallama a raka'a ta biyu a sallar da zai mai raka'a ta hudu ya zai yi sai ya kawo biyu nan ko zai iya sujada daga nan in ya kawo biyu sai yi wace irin sujada zai yi na? idan ya tashi ya kawo raka a biyu ya cika sallah bai yi sujada ko ba zai sujada ba wace irin sujada zai ba da salami zai ko kamna salami hmm? ya yi ne wasu sallaba eh na sai ba ji kowa yadda eh ba kabliya zai yi ba na an yi jima'i kenan ba diya zai yi <laughs> to mu ci maliku ya ce babu ma ya faru man sallama min ni sahiyan ni ya haya. an malikin an ayyub ibn abi tamimata as-sattayani an muhammad ibn sirina an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa min athnataini fa qala lahu zul yadaini aqasarti as-salatu am nasita ya rasulullah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama asadaka zul yadaini faƙanan nasu na'am faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasalla sun masallama, sun makabbara, fasaje da fasajada mithla sujudihi aw atwala thumma rafa'a thumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw au atwala sun marafa. Imam Malik ya karbo wannan hadisin daga malaminsa ayyub ibn abi tamimata as-saktiyani shi kuma ya karbo daga malaminsa muhammad ibn sirina ana bi hurairata shi kuma ya karbo daga malaminsa sayyidina abu huraira sayyidina abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in sarafa minatnataini wata rana manzon Allah yana sallah sai sallama a raka'a biyu sai ya sallama a raka a biyu to lokacin da ya sallama a raka a biyu din nan faƙalar lahu zuliya daini akwai wani sahabi yana cikin masallaci ana ce mashi zuliya daini shi wannan sahabi abinda ya sanya ake ce mashi zuliya daini an ce saboda yana da tsawon hannu sai ake ce mashi zuliya daini a wasu malamai suna cewa sunan shi alkirbak kirbak shi zuliya daini to wannan sahabi zuliya daini sai ya zo ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a a kasurati salatu amnasita ya ce ya manzan Allah a rage yawan sallah ne ta koma raka a biyu amnasita ko mantuwa kai ya lullahi ya manzan Allah kun fahimci tambayarsa me yasan ya ce a rage sallah ne me yasa zule dai ne ya ce a rage sallah ne ko mantuwa kai na me hikimar cewa an dage sallah ne ko mantuwa kai eh. na girmawa Thank you. zuliya dai shi ya kalli raka a biyu aka kuma ya sa raka a hudu ake to amma lokacin wahayi na sauka ba a kulla wahayi ba ta iya yiwuwa an yi wahayi sallan na an ce ta dawo raka a biyu shi bai sani ba ko fahimta to tana kuma iya yiwuwa ba a yi wahayi a rage ba manzan allah mantuwa ce yi shi ya sanya sai ya zo mai da guda biyu manzan Allah shin an rage sallolin nan ne sun dawo raka a biyu ko komantuwa kai faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce asadaka zuliya ya yini domin a wata ruwaya manzan Allah sai ya ce ba a rage sallah ba kuma ban yi mantuwa ba ba a rage sallah ba kuma ban yi mantuwa ba sai zulle da yini ya fahimci cewa to an yi mantuwa kawa a cin da manzan Allah ya ce ba a rage ba wannan tabbas ba a rage ba domin manzan Allah bai manta wahayi kaga idan da wahayi aka yi masa cewa a rage sallah wannan ai zai manta ba to za an aje rage sallah gifi tunda da ya ce ba a rage ba kenan ya rage yanzu an yi mantuwa akai da aka sai ce to lalle manzan Allah an yi mantuwa to shi ne sai manzan Allah ya juyo ya kalli mutane sai ya ce asa daga zuliya daini jama'a zuliya daini ya yi gaskiya faƙalin nasu na'am mutane suka ce e eh, ya yi gaskiya faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya miƙe fasalla ka a taini uku da ya yi sai ya ciko raka a biyun da ta rage sun masallama sai ya sallama sun makabbara bayan ya yi sallama sai ya kabbara fasaje da sai ya sujjada mithla sujudihi irin sujjadar da ya daza a cikin sallah aw atwala ko kuma wannan ta dan fi tsawo summa rafa sai ya dago kansa summa kabbara sai ya sake yin kabbara fasaje da mithla sujudihi irin sujjadar dazan aw atwala ko wanda ta dan ta tsawo summa rafa sai ya dago kansa sai ya zauna sai ya sallama kaga wannan hadisin ya nuna mana bi aka yi ba diya aka yi domin ya yi sallama da aka hukuncin wanda ya manta a sallah ya yi sallama daga raka'a biyu to idan ya tuna zai tashi ya ciko raka'a biyun da ta rage idan sallan magarib ce zai tashi ya ciko raka'a ɗayan da ta rage idan ya ci kota zai yi ba'atiyya zai yi jira ba'atiyya mai dalili wancan hadisi ga shi nan manzan Allah ita yi ƙala wa haddasa ni an malikin an dawud ibn al-husaini an abi Sufiyana, Maula, Ibn abi Ahmad, annahu ƙala sami'tu aba huraira ta ya ƙulu salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salatul asri wasallama fi raka'ataini faqama zulyadaini faqala aqsuratis salatu ya rasulullahi am nasita faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kullu zalika lam yakun faqala kad kana ba'd zalika ya rasulullah fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala an-nasi faƙala asadaka zuliyadaini faƙalu na'am faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fatamma ma baqiya min salati thumma sajada sajadataini ba'da taslim wa huwa jalisun a wannan ruwayar ta Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar la'asar fa sallama fir rak'ataini yayi raka'a biyu sai ya sallama faƙamu zuliyadaini sai wannan mutu ne da ya je wajen manzan Allah faƙala ya ce mashi a ƙasuratin salatu a ya rasulullahi amnasita a rage sallah ne ko an yi mantuwa faƙala rasulullahi sallallahu manzan Allah ya ce kullu zalika lamye kun duka biyun ba wanda aka yi faƙala na ba abu zalika ya rasulullahi sai ce aika lalle an yi wani cikin biyun nan ya manzan Allah fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala an sai manzo Allah ya juyo kalli mutane faƙali sai ya ce asadaka zuliya da ne zuliya da ne ya yi gaskiya faƙalu na amsa ka ce eh faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah ya miƙe fa'atan ma ma ya mina salati ya ci ko abin da ya rage na sallah sun ma sajada sajada ta yi ni ba da taslim sai ya sujada biyu bayan sallama wa huwa jalisun daga zaune nan kawai ne ya ɗauka sai an tashi sannan za a zuwa ya sujada ɗin daga zaune ake yin sujada ɗin قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إهدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فلما فسلم من اثنتين فقال له ذو اليدين a ƙasuratin salatu ya rasulullahi amnasita fa rasu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma ƙasuratin salatu wa ma nasitu fa ƙala zuliyadaini kad ba ba'du zalika ya rasulullah fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala nasi fa lahi asadaka alaihi fa qalu na'am ya rasulullah فأتم رسول الله صلى الله عليه Ma ما بقي من salati, ثم سلم a wannan ruwayar a wannan ruwayar ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya musu raka'a biyu madadin raka'a hudu a ɗaya daga cikin salloli biyu na rana sallah a zahar ko la'asar Ruwayar baya ta nuna mana sallar la'asar ne fa sallama minatnatayn sai sallama daga raka'a biyu fa qala lahu ni, sai ya je ya ce mashi a rage sallah ne ko mantuwa kai manzo ce ba ko ɗaya. ba rage ban yi mantuwa ba zule dai ne ya ce a zule dai ne ko ko zushi malai ne ko sai zushi malai ne mana ma abocin dama biyu kamar yadda muka ce yana da hannu mai tsawo sai ya ce ka na babu zalika ya rasu da lalle an yi ɗaya daga cikin wannan ko dai an yi ɗaya daga cikin mantuwa fa akbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai wanda manzo Allah ya juye kalli mutane ya ce asadaka zuliya da yani zuliya da yani ya faɗi gaskiya fa qalu na'am suka ce eh ya rasulullahi ya manzo Allah fa tamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya min as-salati sai manzo Allah ya miƙe ya ciko raka'a biyu da ta rage thumma sallama sai ya sallama mun fahimta to yanzu anan kun ga an yi magana ku ne ya zo ya ce manzo Allah an yi mantuwa ne ko an yi raki manzo Allah ya ce a ba ko ɗaya ba ya ce to an dai yi mantuwa sai manzo Allah ya ji ce mutane jama'a wannan zulajin ne gaskiya yake faɗa sai mutane suka ce gaskiya yake faɗa wannan duk magana ce yanzu ake sai manzan Allah ya juya sai ya tashi ya kawo cikon raka'a biyu da ya kawo raka a biyu sai ya sallama ya ba adiya ina matsayin waccan maganar da aka yi ba ta lalata sallar ba na yawa sau ta gyaran sallar ce don haka magana in ta gyaran sallar ce babu laifi ana yanta a cikin sallah amma magana wadda ba ta shafi gyaran sallar ba da an yi ta a sallar sallar ta lalace amma idan sallah ce ta samu matsala ake san a gyara ta to babu laifi ana iya yin magana duk wanda ya magana kuma sallar shi tana nan duk cikin sallah ake kuma manzo Allah ya ce jama'a haka ne suka ce yi eh, haka ne to ana sallah sallah ta rikice babu laifi liman na iya jiyowa ce jama'a ni wani rasa ko a nawa ne ta nawa muke ciki sai a ce a ta uku ake wani ce a ta biyu ake ne ta dai a samu ko ta nawa ake sai a ci gaba da sallah babu laifi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya a biyu abu huraira a wata ruwaya ya ce akwai sur'an ƙaunu kasa akwai wanda da an yi sallama shi bai ba ba ta lokaci kawai sai ga ya fita ya tafiye shi waɗannan mutanen masu gaggawa da suka ga an yi raka a biyu an yi sallama hasan yi saboda su ba su ɗauka mantuwa aka yi ba abinda suka ɗauka kawai an dawo da sallar azhar sallar la'asar raka abi da yawan mutane sun fita sun tafi gida saboda ai ba daga tahiya ba daga yin ba ne ba zule dai ne ya je ya zauna sai da zule dai ne ya tsaya ga shin wani zai magana ba wanda ya magana to sai tashi ya je wajen manzan Allah da haka su wannan masu saurin fita masallaci sun fita sun tafi gida ina matsayin sallarsu ta yi ko mace ba <laughs> raka biyu a sallar lasar <laughs> ko ba kasar ake ba Thank <laughs> you. ta yi sallar eh a mai dalilin cewa ta yi eh, kawai don kabin ban shi ke da sai ke raka abi na? na a <laughs> hmm. ah, ina ne dalili yau yanzu kai ka ji ba kai kai yanzu ka ji ba ka ce kuma na wancan lokacin bai ji ba da suka ji mi suka yi a da suka ji mi suka yi cikawa suka yi ko ba cika ba ai kaga ka ce wai in sun ji ai sun ma ji in dai an mumun ji to ya su ba su ji ko ba haka ba Inda labarin nan ya yaɓi, har ya kawo yanzu shi muna karantawa an yi ai kaga su ne ma ya fi cancanta a ce sun abinda za ka ce shi ne sallarsu ta yi saboda a duka hadisan da aka ruwaito ba a ji inda manzan Allah ya ce a je a gaya musu sake sallah ba ba a ji inda manzan Allah ya shele ce kai waɗannan wanda suka tafi zaki sallah ba a ji ba kun fahimta to amma kai fa yanzu wani liman ba zai yi raka biyu ya ba ka ce kai ka tahi wai ka ce sallaka ta yi sai an nemo ga ka'i da biyun nan saboda ai yanzu an gaba wahayi shi wancan lokacin da ba su wanda suka tahi ai sun ce suna tunanin an dawo da ita raka biyu to kai zo da liman zai ba raka biyu ka ce an maido ta raka biyu ai babu shi <laughs> to kaga yanzu wanda ya tahi shi sai an nemo shi ya cika raka biyun da in ya ji labari Allah ya samu dace qala wa haddathani an malik an ibn shahab an sa'id ibn musayyib wa an abi salamata ibn abdurrahman mithla zalika maliku yace ya royo ya karbo daga ibn shahab shi kuma ya karbo daga sa'id ibn musayyib shi kuma ya karbo daga abi salama ibn abdurrahman kwatankwacin wancan hadisi da ya gabata qala maliku imamu malik ya ce kullu sahawin kana nuqsanan nan as-salati fa inna sujudahu hu salam wa kullu sahawin kana ziyadatan fi salati fa inna sujudahu hu as-salami imam malik ya fidda ka'ida a malikiya imam malik ya ce kullu sahawin duk mantuwar da aka yi a sallah kana nuqsanan min as-salati ya to wannan mantuwar wani abu ne aka rage a cikin sallah fa inna sujudahu qabla as-salam to sujada da za a yi qabla salam za a yi qabla as-salam za a yi sannan ya wa kullu sahawin duk wata mantuwa da aka yi a cikin sallah kana ziyadatan fis salati ta zamo ƙari a cikin sallah fa inna sujudahu ba'da salam sujadar da za a yi to ba'da salam za a yi kamar wannan hadisi wanda muka karanta yanzu ko qala an imamin imam ya ce yace wa huwa aqwal mazahib wannan shine mazhaba mafi ƙarfi dangane da sujjada a cikin sallah domin manzon Allah wani lokaci ya yi qabliya wani lokaci kuma ba adiya yayi to sai imam malik ya fidda wannan ka'ida cewa duk lokacin da aka yi mantuwa a sallah za a kalli wannan mantuwar mecece in ƙari ne aka yi za a yi ba salam idan ragi ne aka yi to kuma za a yi ƙablar salam kun fahimta wannan ƙa'ida ita kawai za ka rike duk lokacin da ka yi mantuwa a cikin sallah saya ka kalla menene ka manta ragi kai ko ƙari idan ƙari kai diya za ka idan ragi kai ƙabliya za ka suna ƙarawa da cewa wa manna ƙasa wa zada saje da ƙabda salam kamar da mai adar ya kawo wanda ya haɗa biyun a sallah guda ya yi ragi kuma ya ƙari duka a sallah guda to sai ya suje da ƙabliya tarin jaye ba atiya mun gane idan an yi sujadan nan ba a sake maimaita tahiya saboda babu wani hadisi ingantacce wanda ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cewa manzan Allah ya sake tahiya lokacin da ya sujada din nan da aka ba a sake tahiya amma idan wani limami kuma ya sake tahiya sallar ta amma dai zance mafi inganci na malamai shi ne cewa ba a sake tahiya idan an yi kabliya ko an yi ba'ati duka wannan karatun yana nan cikin ahalari ya fasa shi to amma duka in ka tattara ta abubuwan da mai ahalar ya kawo dinnan duka karkashin wannan ka'idar ne za a ga duk inda aka yi ƙari yana cewa a yi ba'adiyya da inda aka yi rage yana cewa a yi ƙabliya mun gane sannan wani abu kuma wanda ya kamata mu sani wannan mantuwa ta rage ko ƙari wadda ake masujada a cikin sallah baya mafarilla idan mutum ya bar farilla to ta yi wannan badiya ko sujada ƙabliya ba ta dauke mashi dole sai ya zo da wannan abu mun fahimta Kunga kamar a wannan hadisin da manzan Allah ya manta raka'a biyu kowace raka'a cikin nan farilla ce ai ba su jira kaɗai ba sai da ya sai da ya tashi ya kawo su to duk in ka bar farilla to su jira ita kaɗai ba ta ɗaukewa sai ka zo da wannan abin da ka bari sai ka zo da shi ko da kau liman kake bi misali ana sallah sai aka matsa mutum an ta yi ruku sai aka matsa mutum wajen dagowa bai iya samu ya dago ba har liman ya dago ya tafi sujjada yanzu kawai sai ya wuce sujjada kaga dole sai ya dago din nan da za a matsa mutum a sujjada liman ya dago daga sujjada ta farko shi an matsa shi ya kasa dagowa halli ya koma su jida ta biyu sai lokacin shi ya dago kunga yanzu ya yi ne ya rasa ne yaren sujjada to ya zai yi na sai ya yi ta ehe ehe sannan sai ya tashi sai ya bi liman to idan da ya tsaya yin su wannan kuma can liman har ya ciwo ruku eh, ya ba da haka zai ba <laughs> idan yana tunanin hmm, bai gama kullar ruku ba yauwa haka mai alar ya ce idan yana gana har zai iya wannan sujudin guda biyu liman bai duka ba a raka'ar da ya miƙe to zai yi ya bi liman amma idan yana jin tsoron kafin ya yi su liman ya yi ruku mi zai yi to ya wannan raka'ar take a raka'ar ita raka'ar ya yi eh yauwa sai wurgar da wannan raka'ar in yan tashi sallama yanzu zai mai do raka'a guda kun gane to kaga farilla kenan mustahabbi ba a yi mai sujjara duk wanda ma yi ma mustahabbi sujjara da gangan suka ce sallar shi ta lalace mutum ne an zo za a zo zai yi sallah wannan kabbara haraba sai ya manta bai daga hannuwa ba ya zo kawai ya tada ya kama kawai sai ce allahu akbar sai ci gaba da sallah bai yi haka ba yanzu zumi ya bari musabi ya bari bai yi sujada ba sujada wala shi alai ba komai a kan shi to idan kuma ya sujada ba da rasa latu sallar shi ta lalace wannan sai ya bar mana sunna to ita sunna ita ake masujjada a mazhabar malikiya sunnar ma kuma sai ta kai biyu abin da ya saba don sunna ɗaya mutum ya bar sunna ɗaya ba komai amma inda ya bar sunna biyu to suka ce sai ya yi sujjada yanzu kamar wannan sallar da manzan Allah ya yi sunna nawa aka bari sunna nawa manzan Allah ya bari na? farillai farillai ka ce afuwan bayan muke son cewa ba akwai inda manzan Allah kamar mutum ne yana sallah sai manta bai yi zaman tahiya ba ya yi raka a biyu kaga zai zo na ya tahiya sai manta ya miƙe zuwa ta uku ya zai yi sajada saboda ya bar ne suna nawa ya bari akwai ne suna nawa ya bari wanda ya tsallake ta hiyar suna nawa ya bari suna biyu ta wuce biyu <laughs> da wace da wace a tahiya ta farko ake magana <laughs> hmm. <laughs> akwai bi a ba kabbara ai zama ne ya tsallake tsallake akwai tahiya ko akwai mi na'am mi akwai mi mi ce yau motsa ɗaya ya tsako ai shi dai yana cikin zama ai ba daga tsaye ake shi ba duk cikin zama yake shi ba suna uku ya bari kamar da malamai suke cewa akwai zaman ko akwai mi karatun tahiya to na uku suna cewa akwai lafazin tahiya wanda ya fara a tahiyati billahi azzakiyati billahi sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna kaga wani abu ya karanta kamar tahiya amma ba tahiyar bace ba to yazo da tahiyar da ta shi lafazin shi lafazin shi ma sunna ne kun fahimta kaga sunna uku kenan to kaga nan sunna uku ma ya bari shi ya sanya in ya tashi yanzu zai yi mai zai yi sujjada ƙabliya ko saboda ya yabantuwa amma wajen miƙewar malamai suna cewa idan bai rabu da ƙasa ba ya taho zai miƙe sai ya tuna sai ya dawo zai yi sujjada eh ko zarcewa zai yi yawa idan mutum ya zo zai miƙe zuwa raka ta uku alhalin ta biyu ya kamata idan tafin hannunsa da gwiwarsa ba su rabu da ƙasa ba kun fahimta ya zo zai yunkura zai miƙe amma bai kai ga daga hannunsa ba buwunsa ma ba su kai gabarin ƙasa ba to wannan in ya dawo falashe alaihi babu komai a kan shi amma idan hannuwansa sun bar ƙasa buwunsa ma sun ɗaga kun fahimta to ni zai yi miƙewa zai kar ya dawo in ya dawo ne eh yawwa to haka malamai suke cewa idan liman idan liman mutum yake bi mutum yana bin liman shi mamu ne sai liman ya manta ya miƙe zuwa ta uku amma kai mamu ka san wannan da liman zai wuce ta uku ce kai mamu ne za ka yi bin za ka yi ko zama za ka yi eh kawo san ta uku zai ce ya riga ya miƙe sai kuka yi mai tasbihi kai bin shi za ka yi kodawa za ka yi a abinda nike nufi liman ya taho zai miƙe zai tafi zuwa ta uku kai kuma kasan wannan raka'ar liman da zai tafi ta uku ce zai tafi bin shi za ka yi ko ɗin bin shi za ka yi na? shiwa eh. idan bai rabu da ƙasa ba shi <laughs> to to wannan karatun biyana nan cikin alal zan ka duba shi na za a ga waɗannan bayanan suna nan allah ya sa mu dace ina gana ana ya kamata mu tsaya idan allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na gaba a kira sallah